Thank you. Ընդհանուր առմամբ 2017 թվականը գյուղատնտեսության համար բարեհաջող տարի էր։ Բարենպաստ էր գյուղատնտեսական գործունեության համար։ Ընդհանուր ցուցանիշները փորձեմ առանձին-առանձին ներկայացնել։ Համախառն արտադրանքը գյուղատնտեսության, եւ լուսաբուծության եւ անասնաբուծության կազմել է 76.2 միլիարդ դրամ, աճը կազմել է 7.8%, որի մեջ գյուղատնտեսության բուսաբուծության բաժինը եղել է 51%, իսկ անասնաբուծությանը 49%։ Ցանկատարածությունների ընդհանուր մակերեսը հաշվետու տարում կազմել է 68928 հեկտար, որից աշնանացանը եղել է 54150 հեկտար, իսկ գառնանացանը 14778 հեկտար։ 2016 թվականի համեմատ ընդհանուր ցանկատարածքների մակերեսները ավելացել են 2870-ով կամ 4.2%-ով։ Աշնանացան մշակաբույսերի ցանկատարածքները նվազել են 1846 հեկտարով կամ 3.3%-ով, իսկ գառնանացանը աճել է 47%-ով, ավելանալով 4716 հեկտարով։ Հացահատիկի ստացված համախառը բերքը կազմել է 147000 տոննա, որը շուրջ 2000 տոննայով ավել է եղել 2016 թվականից։ 2017 թվականին նաև ունեցել ենք ծրտահարություն եւ կարկտահարություն, որից ծրտահարությունը եղել է միայն ծխախոտի բերքի մասով, վնասվել է շուրջ 670 տոննա բերք։ Ծխախոտագործներին պետական աջակցություն տրամադրվել է յուրաքանչյուր 1 կիլոգրամ ծրտահարված բերքի դիմաց 30 դրամ։ Իսկ կարկտահարության մասով ընդհանուր առմամբ 160 միլիոն դրամ պետական աջակցություն է ցուցաբերվել խաղողագործներին հիմնականում եւ գառնանացան մշակաբույս մշակողներին։ «2018 թվականի բերքի տակ մենք ունենք աշնանացան ավելի քան 75000 հեկտար։ Սա աննախադեպ թիվ է վերջին 20 տարիների համար, Նույնիսկ վերջին 20 տարիներին առավելագույն թիվը եղել է 2005 թվականին, 2018 թվականին այդ թիվը գերազանցվել է 13000-ով։ Վերջերս տեղացել են բավարար չափով տեղումներ հանրապետության ամբողջ տարածքում, կարելի է գնահատել բավարար աշնանացանի վիճակը, նաև բավարար կարելի է գնահատել վնասատունների եւ հիվանդությունների դեմ պայքարը, բացառությամբ որոշ հատվածների, որտեղ դեռևս անելիքներ ունենք, բոլոր ուղություններով հիմա շարունակվում է ներկայում աշխատանքը։ Գարանացանի համար ունենք շուրջ 14000 հեկտար, նույնիսկ մի քիչ ավելի պատրաստ տարածք, որը ցանվելու է հիմնականում պետական միջոցներով տրամադրված սերմերով, մի մասը ամբողջությամբ անհատույց, իսկ 3 կոնկրետ մշակաբույսի մասով՝ սիսեր, լոբի եւ եգիպտացորեն մասնակի սուբսիդավորված։ Ամբողջությամբ անհատույց տրամադրվելու են կերային մշակաբույսերի, յուղատու եւ ընդեղի մշակաբույսերի սերմերը։ գնահատական միջոցառումների միջոցառումների շնորհիվ հաջողվել է հանրապետությունում պահպանել գնահատականային կայուն իրավիճակ բացառությամբ բնութելոց խոզերի աֆրիկական ժանտախ հիվանդությունների առանձին դեպքերի Համեմատած բուսաբուծության ճյուղի հետ անասնաբուծության ոլորտում խնդիրները ավելի շատ են, չնայած որ տարվա ընթացքում նախատեսված բոլոր ծրագրերը իրականացված են։ Իրականացրել ենք անասնաբույժների կողմից 1 միլիոն նույնիսկ մի քիչ ավելի պատվաստումներ, կանխարգելիչ սրսկումներ, որի միջոցով հաջողվել է մեզ հանրապետությունում պահպանել կայուն անասնահամաճարակային վիճակը։ Բացառություն են կազմել խոզերի աֆրիկական ժանտախտի եւ բրուցելոզի առանձին դեպքեր, որոնք հիմնականում հետևանք են եղել պահվածքի կանոնների կոպիտ խախտումների։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ խոշոր եղջերավոր կենթանիների գլխարկանակը նվազել է 3631-ով, խոսքը հունվարի 1-ի դրությամբ է։ Մենք նաև նվազում ենք արձանագրել տարվա առաջին 2 ամիսներին կովերի գլխականակը այս թվում 471-ով, խոզերի գլխականակը աճել է 700-ով, մանր եղջերավոր կենթանիների գլխականակը նվազել է 37000-ով, թռչունների գլխականակը ավելացել է 39000-ով։ Արտադրվել է 15428 տոննա միս, որը 2016 թվականի ցուցանիշը գերազանցել է 19.3%-ով։ Այս աճը իհարկե չի արձանագրվել տեղական սպառման ծավալների հաշվին, այլ կենթանիկ հաշվով հանրապետությունից արտահանման ծավալների ավելացման հաշվին արձանագրվել։ Եվ հենց դրանով պայմանավորված մենք նվազում ենք արձանագրել նաև կաթի արտադրության մեջ 11.2%-ով, որը կազմել է 43457 տոննա բայց բարձրացել է կովերի կատնային մթերատվությունը, մեկ կովի հաշվով տարեկան հասնելով մինչև 2395 կիլոգրամի կամ 2%։ Հաշվետու տարում բավարար աշխատանք է կատարել նաև ռոհման համակարգերի ներդրման ու սպասարկման ուղղությամբ, մասնավորապես պետական ծրագրով հորատվել են 7 արտեզյան հորեր, որը 180 հեկտար նռան այգի եւ 30 հեկտար ծխախոտ, ինչպես նաև շուրջ 2 կամ 3 տասնյակ հեկտար խորոհի այգիներ են ռոհովի դարձրել։ Հանրապետությունում ռոհման նպատակով օգտագործվել է 15.7 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, Սա մակերևույթային ջրի մասին է խոսքը, ինքնահոս, ինչպես նաև մոտ 2 միլիոն խորանարդ մետր մեխանիկական եղանակով։ Մեխանիկական եղանակով մատակարարված ջրի համար ծախսված էլեկտրակայանի արժեքի սուբսիդավորման վրա 34 միլիոն դրամ պետական բյուջեից տրամադրվել է հողօգտագործողներին ջրախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրման խթանում ծրագրով Կաթիլային համակարգ են տեղադրվել 302 հեկտար այգու եւ 44 հեկտար ծխախոտի դաշտերում, որից օգտվել են ընդհանուր 27 հայտատուներ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Մարտունու Ասկերանի եւ Հադրութի շրջաններում նախատեսվում է եւ արդեն իմաստը սկսել են աշխատանքները 37 խորքային հորեր հորատել որը արդեն սկսված է մի մասը, մի մասը նախագծային աշխատանքների մշակման փուլում է եւ նպատակ ունի կամ կանխատեսվում է շուրջ 900 հեկտար տարածք դարձնել ռոռոկովի, որից օգտվելու են նախնական տվյալներով 850 ընտանիքներ։ Ինչպես գիտեք, վերջերս ընդունել ենք գյուղատնտեսության զարգացման նոր հայեցակարգը, որը նոր ուղղություններ է նախանշվել գյուղատնտեսության զարգացման համար, ավելի հեռանկարային, նվազագույնը 10 տարիների համար։ Հայեցակարգում ներառված ուղղությունները դրանք ընդգծված ճյուղային ուղղություններ են, եւ նախատեսվում է առանձին առանձին գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերի մասով կազմել ծրագրեր, որոնցից 3 հիմնականը արդեն համաձայնեցման համար գտնվում է շրջանառության մեջ։ Դա բուսաբուծության զարգացման համալիր ծրագիրն է, անասնապահությանը ներկայացվող պարտադիր պահանջները հաստատելու մասին որոշման նախագիծն է, եւ արոտավայրերի ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին կամ արոտավայրերի կառավարման վերաբերող որոշման նախագիծն է։ Սրանք անհրաժեշտ ենք համարել ներկայացնել առաջին հերթին, քանի որ հենց սրանով, սրանով է պայմանավորված լինելու հայեցակարգային դրույթների կամ հայեցակարգային մոտեցումների մեկնարկը։ Բայց ես չեմ ուզում հիմա կանգ առնել սրա վրա, ես հայեցակարգը նաև բաժանում եմ գաղափարական ուղղությունների, ավելի շատ ցանկանում եմ խոսել այդ գաղափարական ուղղությունների մասին, որովհետև շատ կարևոր է որ մեր հողօգտագործողները հստակ գիտակցեն, որ հայեցակարգը ինչ որ ֆինանսական միջոցներ ուղղելու կամ ամեն ինչ ֆինանսավորելու ծրագիր չէ, այլ հստակ նպատակ ունեցող ծրագիր է, որով մենք փոխելու ենք քաղաքականությունը գյուղատնտեսության մեջ, փոխելու ենք մեր վերաբերմունքը գյուղատնտեսական ծրագրերը ֆինանսավորելու առումով Եվ հիմա ներկայացնեմ ես այդ ուղությունները առանձին առանձին։ Առաջին ուղությունը ես որ առանձնացնում եմ, դա կոչում եմ կանոնակարգում եւ կարգապահություն եւ համարում եմ սա հիմնական ու գլխավոր ուղղությունը գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի։ Այս ուղղությամբ մենք խնդիր ունենք կանոնակարգել գյուղատնտեսության ոլորտի բոլոր հարաբերությունները, բոլոր հարաբերությունները տարբեր սուբյեկտների միջև։ Մենք խնդիր ունենք համալրել օրենսդրական դաշտը գյուղատնտեսության համակարգի բոլոր հարթություններում։ Մենք խնդիր ունենք կանոնակարգել անասնապահությունը առաջին հերթին, որովհետև այստեղ անելիքները չափազանց մեծ են եւ ես հեռու եմ այն մտքից, որ սա միայն գյուղատնտեսության նախարարության պարտականությունն է կամ միայն հնարավոր է գյուղատնտեսության նախարարության համակարգի ներուժով խնդիրը լուծել։ Խնդիրը այնքան հրատապ է, որ սպառնում է շատ այլ խնդիրների առաջացման, որոնք կապված են ոչ միայն գյուղատնտեսության հետ Խնդիրը մի քանի անգամ եւ տարբեր մակարդակներում քննարկվել է, բացի քննարկվելուց մենք փորձել ենք տարբեր ներգործության միջոցներով ազդել մեր անպատասխանատու կամ ոչ պատշաճ գյուղատնտեսություն վարող մեր հայրենակիցների վրա, բայց դեռևս մնում է հարցը չլուծված։ Կանոնակարգման հետ կապված ես չափազանց կարևոր եմ համարում նաև ագրոտեխնիկական պահանջների կատարողական կարգապահությունը բարձրացնելու հարցը, որովհետև մեծապես տուժում է մեր հողօգտագործողը, եթե ինքը գյուղատնտեսություն զբաղվում է կամայականորեն, ինքնագլուխ, ավանդական եղանակով, եւ շատ հաճախ հանդիպում է այնպիսի խոչընդոտների եւ մեղավորներ փնտրում պետական համակարգում։ Հաջորդ նորությունը, որ կցանկանայի նշել, սա դեռևս մեր համար նախաձեռնություն է, վերաբերվում է այգեգործությանը, բայց անպայման կցանկանայի խոսել սրա մասին։ Դա մեր հայրենակիցների, Արցախի հանրապետության քաղաքացիների համար նոր հնարավորություն է, եթե ունենում են արտադրական նշանակության այգիներ, եթե կառուցում են արտադրական նշանակության այգիներ, տեղադրում են կաթիլային համակարգ, որոնց մի մասը պետական աջակցությամբ եւ այդ թողամասերը վարձակալած են պետության կամ համայնքների կողմից նախատեսում ենք նվիրատվության կարգով տրամադրել, այսինքն սեփականաշնորել այդ քաղաքացիներին եւ տրամադրել այդ քաղաքացիներին։ Պետության սեփականություն հանդիսացող հողերը շրջանների վարչակազմերի կողմից, իսկ համայնքներին համայնքի ավականու կողմից։ Սա դեռևս նախագիծ է, բայց ես ցանկացել եմ սրա մասին խոսել ձեր հետ։ Ունենք եւս մեկ այլ նորություն, որ կարծում եմ նպաստելու է եւ խթանելու է այգեգործության զարգացումը Արցախում։ Արցախի հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող մեր հայրենակիցների համար լրացուցիչ հնարավորություն ստեղծել, գիտեք, որ համանadrությամբ մենք հնարավորություն չունենք հողը վաճառելու կամ սեփականության իրավունքով տրամադրելու օտարերկրյա քաղաքացիներին բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի։ Առաջարկելու ենք հողային օրենսգրքում եւս մեկ բացառություն սահմանել մեր հայրենակիցների համար, ովքեր Արցախի հանրապետության քաղաքացիներ չեն, իրենց ուժերով, սեփական ներդրումներով, ոչ պետական աջակցությամբ արտադրական նշանակության այգիներ կառուցելու համար տալ հնարավորություն իրավունք սեփականաշնորելու համար։ Կատլային համակարգի ներդրման ծրագրի միջոցներով որոշ աշխատանքներ են տարվել շրջաններում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը մեզ առաջ ջուր տվեց, այս տարի էլ որոշեց այգիներին կատիլային համակարգով սնուցել։ Կոնկրետ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով ինչ աշխատանքներ եք կատարել։ Նախապես մենք ներկայացրել ենք 37 խորքային հորերի կառուցման ծրագիր, որը իր մեջ ներառում է 37 խորքային հորերի տեղերը, տարածքները եւ կանխատեսվող հեկտարների քանակը, որոնք պետք է ռոռոկվեն։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրով նախատեսվող միջոցառումները նախատեսում է շուրջ 900 հեկտար լրացուցիչ ռոռոկման տակ դնել։ Սրանք ընտրել ենք այն տարածքները, որտեղ սակավաջուր են եւ մակերևույթային ջրերը հասանելի չեն։ Ընդհանուր առմամբ մեր մակերևույթային ջրերով տեսականորեն հնարավոր է ռոռոքել 16000 հեկտար տարածք գյուղատնտեսական նշանակության հող, հիմնականում վարելահող եւ այգիներ։ Բայց այդ 16000 հեկտարը խիստ հարաբերական է եւ ուղակի պայմանավորված է տվյալ տարվա մեջ հանրապետությունում տեղումների քանակով եւ գետերում ու ջրամբարներով ջրի pašարով։ Հետևաբար մակերևույթային ջրերը հերահար ծրագրերի համար եւ մանավանդ ջրամբարներից հեռու տարածքների համար չնայած ջրագծերը կան, մի քիչ ավելի ռիսկային են։ Խորքային հորերի մասով pašարները ավելի կայուն են եւ ծրագրերի համար ավելի կանխատեսելի։ Դրա համար, երբ մենք նշում ենք 900 հեկտար, սա շատ ավելի ստույգ եւ ճշգրիտ թիվ է, քան 16000 հեկտարը, որ տեսականորեն հնարավոր է ոռոգել ջրամբարներից եւ գետերից ու մնացած խողովակաշարերից։ 37 խորքային հորերը կառուցել են, նախատեսել են Մարտունի շրջանում, որտեղ մակերևույթային ջրեր գրեթե չկան, կամ չափազանց քիչ են։ Ասկերանի շրջանի այն հատվածներում, որտեղ հասանելի չեն ոչ Կարկարի, ոչ Խաչենի, Ջրամբարի եւ Ջրագծերի ջրերը, ինչպես նաեւ մեկ խորքային հոր հադրութի շրջանում։ Այսինքն փորձել ենք սրանով գյուղատնտեսության մեջ աշխուժության, գիտեմ, համաչափությունը հանրապետության տարածքում պահպանել։ Գյուղացիական կոոպերատիվների մասին խոսեցիք, նշեցիք որպես նորություն, բայց ծրագիրը կար ու կար ու անընդհատ նշվում էր ու խոսվում էր։ Կոնկրետ երբ կյանքի կոչվեն այդ գյուղացիական կոոպերատիվները եւ արդյոք չեք գտնում, որ ոչ միայն այգեգործության բնակավարում, այլ գյուղ ոլորտի տարբեր բնակավարներում անչափ կարեւոր են այդ կոոպերատիվների ստեղծումը։ Գյուղատնտեսության զարգացման ապագան կոլեկտիվ մշակության մեջ է, այլ ընտրանք չկա այս գաղափարին, բայց պետք է գիտակցենք, որ կոոպերատիվը կամավորության հիմունքներով ստեղծվող կազմակերպություն է եւ որևէ մեկը չի կարող պարտադրել որևէ մասնակցի անդամակցել կամ մասնակից լինել կոոպերատիվի հիմնադրմանը կամ կոոպերատիվի աշխատանքներին։ Դրա համար մենք հանրապետությունում մի քանի փորձ ունենք Հավանաբար գիտեք, որ ոչ թե կոոպերատիվ, այլ հիմնադրամ է ստեղծվել, որի գաղափարը գրեթե նույնն է Թալիշում։ Որոշ աշխատանքներ կատարել են եւ փորձ է կատարվել ճարտարում բայց որևէ կերպ պարտադրել քաղաքացիներին անդամակցել կոոպերատիվին այդ իրավունքը չունենք մենք հայեցակարգում երբ նշել ենք որ կոլտնտեսություններից մնացած այգիները այն տարածքները որոնք կազմում են մեկ միավոր եւ պատկանում են բազմաթիվ քաղաքացիներին սա ուղղակի առիթ է պարտադրելու մարդկանց կոլեկտիվ մշակություն իրականացնել որովհետեւ կաթիլային համակարգը չենք կարող խաղողի երկու շարքում տեղադրել երեքում չտեղադրել հաջորդ 4-ում տեղադրել դա մեկ ամբողջություն է այս դեպքում մենք պարտադիր պայման ենք համարել որ եթե եթե ցանկանում են այդ քաղաքացիները կոլեկտիվ մշակություն իրականացնել, մենք մեր հերթին տեղադրում ենք այդ տարածքում կաթիլային համակարգը։ Իսկ այդ տարածքները հիմնականում հերու են ռոռոկման համակարգերից եւ նաեւ պատրաստակամություն ենք հայտնել, մի քանի տեղ արդեն հայտարարել ենք պատրաստականություն ենք հայտնել նաև խորքային հորեր պետական միջոցներով արդեն կառուցել։ Սա ինչ որտեղ ստիպելու ճանապարհ է, որպեսզի ստեղծենք կոոպերատիվներ, բայց պետք է գիտակցենք, որ կոոպերատիվը կամավորության հիմունքներով ստեղծող կազմակերպություն է։ Ցանկացած առաջարկ մենք անպայման խրախուսելու ենք տարբեր մեթոդներով։ Այս պահին մենք հստակ ծրագիր չունենք ինչ ենք տալու կոոպերատիվներին, որովհետև կոոպերատիվ կարող է ստեղծվել անասնապահության ոլորտում, կարող է ստեղծվել մեղվաբուծության կամ հողագործության ոլորտում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Եթե մենք որևէ ծրագիր ունենանք, պետք է ունենանք ընդհանուր գյուղատնտեսության ոլորտի, իսկ դա նախքին կոլեկտիվ տնտեսությունները կլինեն, որից միանշանակ խուսափում են մեր հայրենակիցները։